Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma da 27 Sırbeti 2009 3 esas derslerimizin 5. dersi Tevfik Allah'ın Bugün alacağımız da Şu eserler o öteler konuda da öteler inşallah Bir de ona ibadet edilen zannet mağdur Allah Celle Celaluhu bir ayet şerinde şöyle diyor Ey insanlar sizi ve size ne öncesileri yaratan Rabbimize kulluk edin Seninki böylece sorumlu görürsünüz O Rabbim sizin için yerini kolay zaman ödebileceğiniz bir boşu Böyle onun üzerine bir çatı yaptı Gönder çeviri Eski yılı size rızık olmak üzere meyveler çıkardı O halde bütün yılların yoksa Allah'a özel kutmayın Bakara suresi 21 yıldır Hizmeti iyilik ettik Allah'ın rahmet ettik İbadete müstahar olan ancak bu eşyayı yoktan yaratan beklemiştir İbadet, kulluk Tamam, onu biliyor Başlık O başlık aslında yok, kitabın aslında yok İbadet çeşitleri diye geçmiş Geçmedim. İbadet çeşitleri, ibadet anlamışlar olmamış yok öyle bir şey olmamış hiç hesap bulunmuyor başka nuskada var evet. şimdi e, diyor ki müellif rahimallah biraz geriye alalım bunu yani biraz öncesini okuyorum ki bağlantısı iki şey taraftaki bağlantı belli olsun inşallah şimdi müellif e, demişti ki فَاِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكِ İnsan derse ki sen Rabbini neyle bildin neyle bilirsin Rabbini derse sana Fakul sen de diyor ki bir ayet onun ayetleriyle bilirim Rabbini ayetleriyle bilirim ve mahlukatını da yaratıklarıyla bilirim Rabbini şimdi ayetlerine örnek veriyor diyor ki yemin ayet ayetlerinden şu örnekler vardır Allah'ın ayetlerinden şimdi bu özellikle ayet diyor neden ayetlenmiş ayet aslen alamet demek bütün bu her şey Allah Azze ve Celle'nin varlığına alamet olduğu için bir sınavmıştır şimdi ayetlerine şunu örnek veriyor gece, gündüz, güneş, şart, bunu örneği veren kim Muhammed bin Abdülhak bu örneği veriyor sonra diyor ki ve min mahlukatihi mahlukatlarında da şu örnek vardır semavatü sebu vel aradun yedi kat sema yedi kat diyor şimdi zaten yedi kat diyor e, Kur'an-ı Kerim'de mevcut Kur'an'da yedi kat yer diye bir ibare lafız olarak yok ama işaret olarak var diyebiliriz hani semayı atıp ve misli olarak yeri yarattık o şekilde bir işaret var bence ama hadiste net var hadiste rivayetlerde net var yani yerin e, e, e, böyle tamam şimdi dikkat edecek olursak Ölük ne örnek verdi Allah'ın ayetlerine Gece gündüz güneş arttı Mahlukatlarına neye örnek verdi Gök Yer Yer ve gök Şimdi şöyle bir soru sorabilir yani Neden müellif güneşi aya gece gündüzü Allah'ın ayetleri dedi de yere Allah'ın ayetleri demedi değil mi? yer de Allah'ın ayetleri de ya yere göğe dedi mahlukat dedi yaratılmış dedi güneşi aya vesaire ne dedi ayet dedi neden güneşi aya mahlukat dedi ya hepsine mahlukat desem de doğru veya hepsine ayet desem doğru Şimdi aslında durumu anlattık e, derslerimizde de Değil mi? Bunun önceki derste Kısaca şöyle diyelim Gece gündüz güneş ay Dikkat ederseniz hep hareket içerisinde Dönüp dolaşıyor Değişim içerisinde Yani Allah'ın varlığına alameti çok daha zahir Gece ve gündüz Allah'ın varlığına alameti çok daha zahir gece ve gündüz Devamlı değişim içerisinde Ya diyor sabit daha, daha çok değil mi? Yerde daha çok sabit o yüzden onlara Allah'ın ayetleri dedi yere göre Allah'ın mahlukatı ve Allah bile Kur'an'da böyle isimlendiriyor bakın devam edelim diyor ki ve delil-i kavlihi teala bunun delili şudur ve min ayatihi Allah'ın ayetlerinden şu vardır ki elleyli ve nehar ve şemsu ve kamer ee, gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden budur başka ayetlerde diyor e, işte karanlık sema, bir sema yarattı ard göre yarattık vesaire yere göre de ne isimlerdi mahlukat vardı. bu Allah'tan azze de böyle isimlendirmiş ama hepsini ayet desek hepsini mahlukat desek doğru delil mi? şimdi bir kere hepsi her şey mahlukat bunu belli bu Allah azze ve diyor ki halakna kulle şey biz her şey yarattık o zaman bunların hepsine mahlukat diyebiliriz ayet denemizin delili ayet ne dedik? ayet lügatta alamet demek alamet bütün bu şeye Allah'ın varlığına alamet mi? Alamet. O yüzden hep sahipsin abi. Tam böyle bir şey yok. Sonra e, Rabbi tanıtırken şunu e, şu ayeti veriyor diyor ki İnne Rabbukumullahu lezi halaka semavati vel arda fi sitteti eyyami tümme seva alel arş Rabbiniz yeri göğü yaratmıştır altı günde sonra arşa etki vermiştir bunların hepsini anlattım sonra ondan sonra Rabb'ı anlatırken ne dedi işte bugünkü dersimiz diyor ki Rabbu huvel ma'bud Rab ibadet edilen demek Rabb ibadet edilen demek şimdi bakın acaba Kur'an'ın müthiş derecedeki bir e, izlediği menteştir usuldür Allah Azze ve Celle daima Kur'an'da rububiyet tevhidini zikreder ki uluhiyet tevhidini istidlal etsin diye ya tabiri caizse şöyle söyleyeyim rububiyet tevhidini hüccet olarak onların önüne koyar çünkü kabul ediyorlardı müşrikler hüccet olarak onların önüne koyar ki eğer siz ruhiyet tevhidinde bir sorunuz yoksa sizin ruhiyet tevhidini yerine getirmeniz lazım yani bir insan ruhiyeti ikrar ediyorsa ruhiyeti geçirmiyorsa yerine bu kendiyle çalışıyor demektir o yüzden Allah buna çok e, güzel işaret ediyor bakın diyor ki şimdi okuyacağım ayet ya eyyühen nasu emuru rabbekum lezi ya eyyühen nâsı obudu rabbekum illezi halakakum ve lezine min kablikum leallekum tettekun Ey iman edenler Rabbinize ibadet edin Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin Dikkatin bakın Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin Ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin Umur ki ne yaparsınız? Sakınırsınız Şimdi Allah Azze ve Celle ne yaptı? Rabbinize ibadet edin Rabbinize ama hangi Rabbinize bakın hemen uluhiyet sözünü koydum yaratma çünkü biliyorsunuz uluhiyet sözü neydi Allah'a fiillerinde bilemek yaratan öldüren bilirsen olur Allah Azze ve Celle devamlı Kur'an'da bunu söylüyor o yüzden benimki tasavvufçu mesela atıyorum şimdi ibadet yaptığını kabul etmez o ayrı bir var ama şimdi bizim nazarımızda yapıyorlar mı ibadet onlar Allah'tan gayetinde yapıyorlar şimdi onlar kendileriyle tenasül içerisinde çünkü onlar rüzgâr sözünü ikrar edendir haife değil mi? bir fıtra siz o zaman eğer rububiyet tevhidini ikrar ediyorsanız o zaman o rububiyet tevhidinde de Allah Azze ve Celle dinlemek zorundasınız ne zaman ki siz Allah'tan gayrısından yardım istediğiniz işte bu ayetin muhatabısınız Allah anlam söyler ki ben size yarattım neden mümkün ben gayrısından istiyorsun Şimdi e, bir de bu ayet Mushaf'ta Kur'an kelimesi ilk emirdir Bu ayet Kur'an kelimesi ilk emirdir Mushaf tarafına göre belli sırasına göredir yani bakın bir Bakara'dır Bakara'dan başlayın bu ayete kadar bir tane emir yok Kur'an'da ilk emir budur ey iman edenler sizi yaratan Rabbinize ibadet hemen rüzgar ölüye rüzgarıyla önemine bak Kur'an'daki ilk emirdir bak Fatiha'dan başla böyle bir emir yok o zaman anladınız Kur'an kendisi ilk emirde budur şimdi ayeti devam edelim inşallah ya eyyuhanna su'amuru rabbakum lezi khalakakum ve lezine min khalikum leallekum tettekun ey iman edenler şey ey insanlar sizi ve sizden önceki Rabb, e, sizi ve sizden önceki yaratanları yaratan Rabbinize ibadet edin umudur ki sakınırsınız ellezi o Rab ki bakın ellezi ceale lekumul arda firâşen yeryüzünü sizin için bir döşek kıldı ve sema'e binaen ve sema'e de ne yaptı üzerinize? bir bina olarak ve enzele mine semâi mâen semadan su indirdi bakın bu, bu burada duracak tamam mı? semadan su indirdi dersimizin bütün kısmını sadece buraya ayıracağım semadan su indirdi ne demek bunu anlatacağım tabi ayeti tamamladıktan sonra dersi bitireceğim inşallah kısa fe ahrece bihi mine semarat rizkallakum bu suyla size ne? yeryüzüne semaratlar çıkardı işte ürünler çıkardı sizin için فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ bakın bildiğiniz halde Şimdi bütün bunları bildiğiniz halde neyi bildiğiniz halde yani Allah bizi yaratmış bize öndekileri yaratmış siz bunu biliyorsunuz ne yapmış Allah Azze ve Celle yeri bize leşe kılmış bunu da biliyorsunuz başka semayı bize ne yapmış kubbe yapmış yani bina yapmış bize bunu da biliyorsunuz gökten su indirmiş bunu da biliyorsunuz bu şeyler semereler çıkarmış bize bunu koyarmış bunu da biliyorsunuz bunları hepsini bilmekle Allah'a ortak koşmayın demek ki bakın bugün insanların dediği gibi Mekke'li müşriklerin rububiyyetten de haberi yok rububiyette sor yani rububiyette Allah'a inkar ederlerdi vesaire Allah Azze ve Celle net söylüyor bu Kur'an'daki en net ayetlerden bir tanesidir Mekkeli müşriklerin de rububiyet tevhidini ikrar ettiklerinden bildiğiniz halde bütün bunları bu entum talemin burada hal olarak gelmiş Allah'a ortaklar koşulun فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah'a sakın ortaklar koşmayın bunları bildiğiniz halde demek ki bunların hepsini biliyorlar siz bu ortaya bir sorarsın Mekke'de müşriklerin ruhiyete bir problem var mıydı? İşte şu bak e, Mekke'de müşriklerin ruhiyete problem var mı? ama Mekke'li müşriklerin Yahudiyetin için denecek böyle tabiri caizse isimlendirmek çok böyle zahir mevzularında Ruhiyete ilmiş olmuyor aşağıda vardı yani bu, bu çevre ikimiz metodebilmen hepsini biz biliyoruz mesela şimdi ikinci bir soru sorayım ki ilk sorunla bağlantılı cevap verin Allah'tan gayrısından yardım iste tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur işte bu da eksik ilkiyle şimdi neden bakın gelelim e, kavimlere rübiyet tevhidi ne Allah'ı fiillerinde bilen yani yaratan, rızık veren, zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten Allah'tır Uluhiyet tevhidi Allah'a ibadet edilemek İsim sıfat tevhidi Allah'a kendi isim ve sıfatlarında Allah'ı bilemek şimdi bunu anladık bir tane şimdi bir insan dedi ki boyacı bir tasavvur edelim mesela boyacı bir insan boya yapıyor bir binayı dış şerefini şerefler falan kurarlar ya binanın çıkmak için adam düşüyor havada düşerken deminin bir tanesini yakalıyor tekrarla aklı kalmış düştü düşecek tamam dedi ki ya İmam Rabbani yardım et bakın şimdi bu adama bakalım bu tevhidin hangi kısmında şey koşmuş bakın şimdi bir adam ey imamı Rabbani derken ah. kendisinden bir zararın kaldırılmasını istiyor değil mi? Zarar ve fayda verme tevhidin hangi kısmıylaydı? Bu adam ona ne sıfatı verdi? Rubiyet Peki rubiyet tevhidin direkt diğer bir tarifi de neydi? Yani şey diğer tarifi diyor tarifinin tamamı neydi? Allah'ı fiillerinde dinlemek Hükümleri ne Allah'ın? Dirilten, öldüren, her şeyi gören değil mi? Peki bu adam veya her şeyi duyan bu adam ya İmam Rabbani duyduğu zaman kendisinin duyduğunu inanıyor mu? E, duymaz, inanmasa söyler mi? Söyler mi? O zaman bu adam bakın zürriyetin fiillerinde de ne yaptı? Şirk koştu. Peki bu insan e, ya İmam Rabbani dediği zaman o İmam Rabbani dua etti mi? Dua da ibadet mi? İbadet. O e zaman o yüzeye tevbire şirk koştu mu? Koştu. Şimdi gelelim. Bu adam dedi ki ya İmam Rabbani gördüğüne inanıyor mu? Duyduğuna inanıyor mu? Görüne duyma hepsi nedir? Ha, o zaman bu adamlar bu adamlar bu tevhidin iç kısmında da şirk koştu. O yüzden baktığı zaman bundan dolayı anlıyoruz ki selefte tevhidi üç kısma ayırmadığı bir olaydı sadece terasil bir ilmi babından bunu anlıyoruz hani ilmi böyle taksimatlara bölüp insanların zihninde böyle düzenli şekilde oturma adına aksi halde bu ayrım yok o yüzden baktığın zaman bir insan şey koştuğu zaman şimdi bak en basit örnek duyma, rüzgar tevhidi mi rüzgar tevhidi şey, uluhiyet, duyma ikinci sıfat tevhidi mi rüzgar tevhidi ikisi de çünkü uluhiyet, rüzgar neydi? Allah fiillerinde bilinir Allah'ın fiili duyma fiili görme fiili o yüzden seleften bakıyorsun geçmişte tevhidi ikiye ayırmışlar demişler ki marifet ve ispat tevhidi ve talep tevhidi marifet ve ispat tevhidinden şunu kastediyorlar isim sıfat ve rububiye talep tevhidinden de şeyi kastediyorlar ilühiyet çünkü rububiyetle isim sıfatı hiçbir yerde ayıramaz o yüzden tekfircilere bir tekfirci bir insana soru sorduğun zaman neden İbn Hacer'i tekfir etmiyorsun neden İmam Sufi'yi tekfir etmiyorsun veya neden İmam Nevi seçiyor etmesini etmiyorlar şimdi bunların hepsinin neyde e, sorunu var şimdi farklı bir kısmında sorunu var tamam mı? Hı. onda ne ediyorsun onda ne ediyorsun tek bir cevap var Allah şahit vallahi billahi sallahi sadece heva evet hevesden dolayı heva ve hiçbir ilmi sebep ayrım yok bunların bunlarla karşılaştık tek bir sebep tek bir şey söylüyorlar diyorlar ki e, o isim sıfat sevgile sevgil, yani sevgile yer var onda sevgile böyle bir pay alın de biliyorsun ama işte bu vakti işte istiva istilaya geliyor bir çoğunma pay olduğu için özür oluyor onlar için ama diyorlar ki şeyde ülüziyette e, şeyde veya rububiyette sorma sayı yok bir dakika şimdi neye göre sorma sayı var şimdi Kur'an-ı Kerim'de 200 yerden fazla Allah Azze ve Celle'nin e, ülüzde olduğunun delili var 200'den başka bunun neyini söyleyebilirsin değil mi bunun neyini söyleyebilirsin şimdi bu teklif diyor ki bu alimler bunu söyleyebiliyor yani yanlış anlamaya müsait tabiri caizse yani bir pay var yanlış anlamak o yüzden bu insan tekfir edilmiyor e peki neden o uluhiyet diyor ki pay yok onda niye bir sürü zayıf anıç yok mu adam niye onu sahiplenmiyor uyduğu maalesef mi Allah'tan ilerisine geldi dünya kadar adam da onu öyle anlamış o zaman niçin bunu tekfir ediyorsun baktığın zaman diyor ki uluhiyet tevhidi açık Kur'an'da eğer sen öyle bakacaksan Allah'ın arşının üzerinde olduğunu bu kadar açık bir şey nereden bulacaksın yani bu kadar yani bu kadar mı kapalı yani eğer hani mesele çok açık veya bir şekilde bakacaksan olaya en az ürünlüğe tecrübe kadar açıktır Allah Azze ve Celle'nin ürünlüğü oldu en az onun kadar açık ya hepsini tekrar edeceğim ya hepsine cehaleti özür dilerim tabi umumama Şimdi İbn-i Kesir Rahimallah diyor ki bunları yaratan yani bütün bunları yaratan ibadetin müstahaktır o zaman diyor ki bizim geçmişimizden de bunu söyleyen alimler var yani İbn-i Kesir öyle anlamış ruhumda öyleyeti gerektirir şimdi e, son dediğim gibi başka şuraya değineceğiz bırakacak şimdi Allah ne dedi? وَسَمَاءَ بِنَاءً biz bu e, semayı üzerinde bina ettik ve enzelna mine sema gökten de su Şimdi bakın bunun için önemli arkadaşlar Şimdi bakın Cari hadise var mesela bizim bildiğimiz Nebi Sallam diyor ki Allah nerededir o da diyor ki semada Şimdi bunu çeşitli şekilde itirazla Bizim bir istidal ettiğimiz bir rivayetten istidal ettiğimiz Allah'ın semada olduğuna dair İstidal ettiğimiz bir rivayeti çözmek için mesela Ehl-i Sünnet'in muhalif birçok kişiden mesela çeşitli itirazlar görebiliriz bu itirazların bir kısmını geçmiş bahsederinde söyledik ama yeri gelmişken burada itirazlarından bir tanesini daha gündeme getiriyor inşallah bunlar diyorlar ki şimdi Nebi Sassalem cariyeye sorduğunda nerede? cariyenin ki semada ama diyor ki sema ne? semayı nasıl anlıyor? diyor ki her şey semadır her yüksek şey semadır mesela bakın şu evin tavanına Araplar ne demiştir biliyor musun? sema ismini vermişler her yüksek olan ve yerden yükselen her şeyin ismini Araplar zamanında sema vermiş biz Allah semaya göndersek şimdi sema yerden şimdi elimi kaldırdım kaç santim yaklaşık benim elimle şu yer arası 10 santim diyelim işte bu yere göre benim bu elimin bulunduğu yer semadır benim şu anda kafam bu elime göre nedir? semadır tavan benim kafama göre nedir? semadır o zaman yerden yükselen her şeyin ismidir sema çünkü sema nereden sema yetmusunun kelimelerini anlamış o da yüksek olmak o yüzden Araplar zamanında bakın eşeğin, atın, ineğin sırtına sema ismini vermişler neden? eşeğin, atın en üst bölgesi olduğu için yeryüzünde hatta öyle bir ileri gitmişlerdir ki ekim veriyorlar ya böyle çimler falan bitiyor vesaire böyle tohumlar falan bitiyor onlara bile sema ismini vermişler yerdeki ötlere yerden yükseldiği için her şeyin sema olduğuna dair Kur'an'dan da şeyler var mesela kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibetin aslıha sabitin ve tar'uha isteme güzel söz neye benzer güzel ağaca benzer aslı kötü, sabittir dalları nerede semada aslıha sabitin ve tar'uha isteme semadadır halbuki bir dalı nerede yani bizim bildiğimiz hani bu bulutlarım orada mı veya ne bileyim daha değil Şimdi bak Allah ona ne isim vermiş sema o zaman sema ne arkadaşlar yükselen yani yüksek olan her şey yüksek olan her şey şimdi mesela bunun malzeme edinen bir insan gelse malzeme edinen bir insan gelse bize dese ki cariyenin cevabına göre dahi Allah Azze ve Celle'nin için anladığı manada semada olmadığını anlayabilir çünkü sema yüksek olan her şey e burası da biraz yüksek sema buna Allah burada yerden bir metre yükseğine de sema demek değil mi bu bir işler şimdi bakın bunu anlamak için genel nakları tasavvur etmemiz lazım genel Kur'an kendindeki nakları şimdi semadan iki şey kastedilir arkadaşlar semadan iki şey kastedilir birin gücü şey mebni olan sema yani bu bizim üzerimize kubbe şeklinde bina edilmiş sema bu yedi kat sema dediğimiz tamam birinci manası bu mebni bizim üzerimize bina edilmiş sema semanın ikinci manası da demin anlattığımız yüksek olan yükseklik aşağı şey yükseklik bakın şimdi bir yere dikkat çekeceğim şimdi Allah diyor ki enzelna mine semai ma'en tahura biz gökyüzünden ne yaptık biz semadan ne yaptık temiz su indirir peki arkadaşlar Allah suyu nereden indiriyor? Buğuttan indiriyor değil mi? Buğuta ne isim verdi? Sema neden? Yüksek olduğu için o zaman Allah şöyle demiş oluyor biz yüksekten ne yaptık? su indiririz hatta halde buğuta başka ne isim veriyor? bir sayılır şey şimdi bak Es-sahabil musakharu beyne semai vel ard Sema ve yer arasında musakhar boyun boyun evlenilmiş buğutlar diyor Allah Başka bir yerde bak şimdi bu ayet ne dedi? büyükleri ne yaptı? Sema ileler arasında boyun eğdirilmiş bir şey yaptı sema ileler arasında sema demedi şimdi burada başka bir ayette ne diyor? biz diyor semadan sindirdik yani buluttan şimdi ilk sema ne ikinci sema ne? bak buraya tekrarlayayım karşı gelmiş olurdu arkadaşlar bakın şimdi Allah diyor ki ayetin bir tanesinde diyor ki büyükler için diyor ki gök sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş büyükler diyor yani bu bulutlar neymiş sema ile yerin arasındaymış şimdi bu o zaman burada bulut sema değilmiş bunu anlıyoruz çünkü sema ile yer arasında bir bulut bulut sema değilmiş ama başka bir ayet ne diyor evzenle mine sema imen biz semadan ne yaptık su indirdik ve icmaendir ki e, yağmur nereden gelir buluttan gelir mastardan mı teyit ediyor hadislerde de var buluttan geldiğini de var o zaman Allah bir yerde büyük sema dedi bir yerde sema ile yer şimdi o zaman nasıl İşte bir tanesinde nebi olan temas bir tanesinde yükseltme manasındaki temas Anladın? Çünkü Allah başlayıp ağzın dallarına da temalıdır dedi yüksekte olduğu için o zaman bu ayette biz neyi anlayacağız ve sema'e binaen bir semayı bina kıldık bak şimdi hangi sema bina edilen sema Allah bina etti diyor ve enzelne mine semai ma'en diyor seferde semadan su indirilmiş yani nereden? yükseklikten o zaman ilk sema hangisi? bina edilen sema ikinci sema hangisi? yükseklik manasına gelen sema çünkü sema yesmu sumuyen sema yesmu sumuyen kelimelerinden almıştık sema ismi hani biz mesela e, Türkçe'yle kullanıyoruz geldi, gelmek, geliyorlar mesela gelmek, geliyorlar ekler var böyle değil mi? yani anlayın diye kaba tabirle Arapçada da böyle yani kelime e, değişik şeyler uğramış farklı şeyler uğramış şimdi sema yesmu sumuven sema yesmu sumuven yani sema e, yükseldi yesmu yükseliyor sumuven yükselmesi bunun ismi de sema bizim sema dediğimiz şimdi cariyeye şimdi Nebi Aleyhisselam sorduğu zaman Nebi Aleyhisselam sorduğu zaman bakın dikkat edin Allah dediği zaman Allah nerede cariye mebni olan semayı mı kastetti yoksa yükseklik manasına gelen sema normalde tahtayla şey yapıyoruz belki dersleri takip edenler biliyorlar yani şimdi bakın ikisi de caiz şimdi bakın ikisi de caiz neden şimdi yükseklik veya mebni olan semai kastetine dair özel bir kaleme var mı yok umum o zaman bakın cariye fik sema dediğinde bakın arkadaşlar sema kelimesi neydi sema yükseklik ulu ve bina edilen şey demek bina edilen bu dört kubbe yürütmüş başında dikkat edin bir tane harf var cari carete sema semadıdır diyor şimdi burada eğer biz mebni ondan semayı kastedersek semada demeyeceğiz ne diyeceğiz ona Türkçe tercümesini semanın üzerinde demeyeceğiz aksi halde mebni ondan semadır dersek biz arkadaşlar mebni olan semadır dersek semadır o zaman o Allah'a bir şey kuşatabilir mi o zaman oradaki başındaki fiilini üzerinde görüş alacağız çünkü fiilin iki manası Fitsemai alak sema yalnız O zaman cariyenin cevabı ya şudur Ya cariye mebni olan bina olmuş semaları bir yedi kat kastetti Ama ona Allah semalıdır demeyecek Bu tercümeler tam yerinde değil Bu bizim Türkçe'ye çevrilenler yanlış anlaşılmaya müsait eğer bedni semayı kastediyorsak tercüme şöyle olacak semanın üzerindedir çünkü dilin iki manası var değil mi? semanın üzerindedir amca eğer uluğuda kastediyorsak yükseklik manasına gelen semayı kastetmişse cariye o zaman da ki evet Allah semadadır yani yüksektedir anladın mı tekrarlıyorum mebni olan sema bina olmuş sema bir de yükseklik manasına gelen sema Nebi Sallallahu dediği zaman Allah nerede? Cariye dedi ki sema semanın iki manası var ya, dedi, ya cariye sema kelimesinden bina edilmiş semayı kastetti ya da yükseklik manasını ifade eden semayı kastetmiş eğer mebni olan bina edilmiş semayı kastetmişse bunun doğru tercümesi nedir? semaların üzerinde aksi halde cariye semanın içini kastettiğin nebi fatanın onu yarması lazım düşürür nebi fatanı kuşatamaz değil mi? Allah bir şey kuşatmaz teakhirul beyan an vakti hadisi maidir eğer bir insan bir şey mutatsa onun tam beyanı getirtiremezsin anında cevap vermen lazım Allah Resulü şöyle demeye hakkı yok şaiz değil Allah Resulü yani mücadele küfür işledi veya yanlış oldu da ben burada susayım uyanmak zorunda Allah diyor sana indirileni tebliğ et o zaman biz anlıyoruz ki cariye burada eğer binayı kastetmişse nebi olman binayı bunun doğru tercihesi değil bu bizim gördüğümüz şey gibi Türkçe tercihlerle bir tefessir semada değil Allah Allah semanın üzerinde o yüzden bu bir, bir insan Bukhari tarzını edecek bir şey Müslüm'ü orayı nasıl çevirecek Allah semanın üzerindedir ya da altta açıklama yapacak işte bizim şu an açıklama yaptığımız gibi eğer cariye bununla yüksekliği kastetmişse ne diyecek tercümesinde Allah yüksektedir tamam burayı anladık çünkü biz az önce ispatladık ki hem Arap dil edebiyatından hem de Kur'an'dan ve sünnetten ispatladık ki neymiş semanın iki manası var bir yükseklik Allah ağzın dalına sema dedi Araplar eşeğin sırtına sema diyor yani biten Çinlere ağaçlara sema diyor şimdi buraya kadar anladık ama bir işgal gitmedi dikkat edersin nedir arkadaşlar o işgal bir insan geldi dedi ki tamam Allah semada sema dediniz ki yerden yüksek olan her şeye sema denebilir o zaman Allah yer hariç çıktı kaydımız var anlamı Ehl-i sünnete muhalefet eden her zaman muhalefet etmeye hazırdır yani adam hiç daha önce aklına gelmeyen bir isimlerle bile sırf belki münafık kadına da olabilir bu sırf senin getirdiğin isimlerleri şüphine kadına bu şüpheleri getirebilir sana diyecek ki bu adam yerden yüksek olan her şey sema olduğuna göre Allah yer hariç yerden bir santim yükseklikten ibaret, e, itibaren atıyorum sonsuza kadar her yerde Değil mi? Hayal. ki bunu anlamanın çeşitli şeyleri var. Şimdi bu, e, bunu daha çok şeyde işleyeceğim. E, de bu böyle çok biraz derinlemesine işleyeceğiz ama burada mesele üç esas olduğu için üç esas esasla uluhiye tevhidiyle daha çok alakalıdır o yüzden çok böyle isim sıfat kısmına pek değinmiyoruz ama kısaca bu şüpheyi izah etme adına cevabı basit yönden verdim işin böyle biraz derinlemesine inmeden şimdi baktığımız zaman rivayetlere mesela birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema üzerinde kürsü vardır, üzerinde arş vardır arşın üzerinde Allah'ın mevcudur oradan anlıyoruz ki bu umum olan sema mevzusunu ne taksit ediyor? bazı rivayetler taksit ediyor haslaştırıyor, neye haslaştırıyor? nebni olmuş semanın üzerinde olduğunu beyan ediyor değil mi? Allah'ın arşın üzerine ihtiva etmesi Allah aksi halde bizim anladığımız manada her yerdeki sema olsaydı Allah gecenin üçte birinde hangi sema indir zaten her yerdeki sema mı o mantığa göre gecenin üçte birinde ne iner Allah dünya semasını e zaten sana göre Allah her, her semada mevcutsa yani yerden bir santim veya bir santimetre bin milim bin milimetre artık ondan daha az ne varsa oradan itibaren başka sonsuza kadar her yerde biz böyle bir mantık olsaydı o zaman Allah nereden bilecek dünya semasına? iadesi bunların cevabı basit bunu ancak yani samimi olmayanlar vesaire veya münafık adamlar cebel adamlar bu şüpheleri ancak getirirler ama maalesef var kelam elinden farkat elinden çıkmış adam diyor ki soruyorsun cari Allah semadedir demiş semadedir diyor o yüzden e, bu insan da çok iyi şimdi kime hafif semanedir de tedirgin ne dersin semanedir öğrendiğimiz şeydir mesela bir insan dedi ki sema, e, semalıdır veya bilir semadan ne kastediyorsun eğer semadan senin bina olmuş semada, semayı kastediyorsan Allah semada olmaktan münezzehtir semanın üzerindedir Allah eğer sen semadan yükseklik kastediyorsan evet Allah yüksektir Tamam işler de diyor. Allah tamam Allah. Çünkü Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah seni mağdurduğun bir tanesini zahmet ediyor işte bak ne diyor bu tercüme de tercüme de pek önemli değil Arap olsan bu, böyle biraz yanlış anlayabilirsin o yüzden biz ne diyoruz her zaman söylediğine göre Bukhara Müslüm okuduğun zaman hataya düşüyorsun hatta bazen küflü şeyler dahi anlıyorsun itiraz ediyor ya örnek için anladın mı? farklı anlayan adam diyor ki ben dünya sanatının ne yıllarda şey olarak aldım bu büyükleri şuralara inandım gezegenler galaksi var ya gördüğümüz sonsuz insanların insanın ulaşabildiği en son nokta daha benim bizim dünya teması dünya temasıdır daha dünya teması dünya temasını bütün gördüğüm galaksiler daha dünya teması çünkü Allah ne diyor dünya temasını yıldızlarla tutuyorduk bu galaksilerin yıldızdan olduğu için dünya teması adam şey bunu anlamış abi bu kadar galaksi tamam mı bir de Allah Azze ve Celle dünya temasını inerken de karşımızdaydı dünya temasına inerken de Allah her şeyin üzerinde nasıl bilmiş bilemez dedim ne? Allah Kur'an'da ne diyor? Teala, Ali, Ala, Muteali hepsinin ortak manası var mutlak olarak ölürde olmak mutlak olarak ölürde yükseklikte olmak Ali, Ala, Teala, Muteali sen dersen ki bak şimdi mutlak olarak ölürde olmak dersen ki Allah gecenin üçlerinde dünya temasına bir şeyler onun üzerinde kalıyor ne olmuş olur Allah'a uyum tarafından ne yaptın? İhtiyar etmiş yok mu sebepten bu türlü e, hata yapan çıkmış ama müteakhirler çıkmış daha sonradan gelenler çıkmış mesela ama bunlar hata yapmıştı bu normal bütün bütün bilgilerini yaratır abi bilgilerini anlatılır Şimdi özellikle o, o şey için bakın an şey maruf yani teorinin detayları maruf mesela İbn Hacer'e baktığımız zaman mesela biliyoruz fetırları, fetırları programlarda falan duyuyorum maruz yani tevil ediyorlar de, ama mesela e, İmam Nevi mesela cari hadisi için veya bu tür rivayetler için de ki selefin selef burada yoruma gitmemiştir ama İmam Nevi Allahu Alem zahir olan burada mufavidalığı kapatıyor burada kötü bir şey yani selef içini boşaltmış mı hani diyorsun ki Allah'ın yedi var ya da biz ne diyoruz evet aramız yok yok yok yok yani bir mana yok söylemedir bu sadece içi boş böyle anlıyorum bunların gözü şahları şimdi bu tabi da Abi şimdi tavsiyede nasıl gideriz? Keyfiyetini Allah'a bağlı Ama bu tavsiye da bizim anladığımız şekilde değil kaldı da diyor ki içindeki manayı da inkar ediyorlar manayı da nefrediyorlar biz manayı ispat ediyoruz ama keyfiyeti nefrediyoruz tabi bütün hepsi sadece bu anifede bütün selefe bunu inkar ediyorlar çok var geçmişe mutasirlerden gelip selefen İbn-i Teymiye diyor ki işte bu kavlidenin kavli bu akdilenin kavlinden daha şerlidir daha şerlidir çünkü en azından muaddile ne yapıyor evet diyor bunun bir manası var ama ben bunun manasını bir şekilde değiştiriyorum tevil ediyorum mutavvidat mananın manayı da nefrediyor manası yoktur diyor mesela bir diyor ki istivanın manasının işte uluğda olması yükseklikte olması manası ama nasıl Allah yüksekte yüksekliği nasıl onu Allah'a var ediyor ama manayı istatlıyoruz bunlar diyor ki yok manası yok istiva ne edilmiyor istiva istiva aynı şey gibi bak şimdi ben direkt ne demek salladım ne demek yoktu manası da bunun gibi Bunda bir kelimedir ama manası bunun gibi istiva böyle yani aynı sanki mesela istiva bak işte gelmiş öyle sin e, t vav illet harfi bir araya gelmiş istiva kelimesini oluşturmuş işte bu kelimeler bir araya gelmiş böyle bir şey oluşturmuş lafız oluşturmuş ondan ibaret sanki Bak İmam Malik de buna reddiye veriyor Şimdi bunu neye misal ediyor Vakti selefe Doğru mu? Selefe, selefin mezhebi bu Bakın İmam Malik ne diyor? İstiva sorduğunda ne diyor? İstiva ne diyor? Meşhur mu diyor? Malum He? İstiva malum Demek ki malum Neyi malum? Yani Arap dilinde Dilde nedir? Malum Ama Vel keyfi meşhur Keyfiyetinin meşhur olduğunu söylüyor Yanlış anlatılıyor Yanlış anlatılıyor Yanlış anlatılıyor Tabi Tabi Tabi işte o yüzden diyorum ya selefin Selefin mezhebi değildir yani Bakın onlar genelde hep şu lafızları getirirler Zaten bu e, en son e, şeyleri konuşmuştuk hatırlatan Tabi yeni aslın bir numaralı gündemine oturttum bu aslında acayip derecede şu an yayılmakta ve selef fazladır diye bazıları inanmakta bazıları inandırmaya çalışmakta yani kandırmaya çalışmakta seleften onlarca lafızlar var maalesef bugün insanların gözünde Deli olarak göstermeye çalışıyorlar işte emir bu hakem acayip lafızları var bu iki sıfat noktalarını geldiği gibi geçiştirmiş Ahmet bin hatta manası şekilde geçiştirmiş var işte bunu delil bak işte Selef ki bunun manası Ahmet bin Hanbel'in söylediği olan malum bak şimdi ona sana şöyle de yaklaşabilirsin bir Belki oradaki işte malumu anlatıyorlar tamam yani biraz evet istiva malumdur yani nedir malum? İstiva Kur'an'da vardır yani hani ayet olarak malumdur ama manarı yok tamam yapıyorlar anladın mı? yani yapıyorlar şimdi onu, onu yapar iki bidat öyle zaman ne denir? bidat öyle İmam Malik Kahraman da şart kalmıştır çalışmasında ama daha, daha geniş anlamak için bak olaya şimdi ne diyorlar bunlar emirli hakeme caizler gibi bir lafız neyle gelir? manasıyla gelir bir lafız yani Arap bir lafı bir şey koyarken lafız neyi ifade etsin diye koyar bir mana ifade etsin o zaman lafız manayla beraber mi gelir manası mı gelir lafız manayla o zaman geldiği gibi geçiştirin dediği zaman yani ne olur sen eğer sadece buna laf edersen sen geldiği gibi geçiştirmemiş olursun Şimdi geldiği gibi geçiştirmek için manayla beraber geçiştirmen lazım anlatabiliyor muyum? bu işte tabi lafı zaten bir manaya delalet etmeyecek konusu senin mesela şu göz kaş e, vesaire saçtan oluşan bu organa ne isim vermiş Arap? Ra'at kelimesi vermiş Ra'at kelimesini vermiş lafını bir manaya delalet etsin diye nedir o mana? işte insanın insana içinde göz alan kaç olan şey insan bir bir Allah'ın zaten manasından doğrulanmasını baktığına dönüşmüş insan bulduğu manasını dönüşmüş zaten şey İslam o yüzden diyor yani bunlar diyor o yüzden diyorlar ki e, e, ehli tecrüb diyorlar tecrüb cehalet ehli ama bunu özü manasında söylüyorlar yani ne manasını bilmeyiz tecrüb yüzden e, İbn-i Teymiye bunlarla çok güzel e, bu mesela İbn-i Teymiye'nin bunlara reddiyetine bakmışım birçok kitabı var bir de kitaplarından bir tanesi muhtetar da olsa çok güzeldir e, Kailet'in Murra Keşiye diye bir kitabı var onu okuyacağız yani ileride yüzümüzde okumasını mümkün inşallah orada müfavdayı güzel reddiyeler var başkaları da var yine terimliyorlar başka olabilir var yine e, Mecnun Fetava'nın hayır yerlerinde der sahibi akıllanmasından Allah'ın hadisini de Mukavit olmadığını dua soru var mı derse alakalı? Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem